Leson 10 Lesson 10 Dyalòg Listen Louise chita nan pa pòt la. L ap pran yon ti repo. Li wè Chimène k ap sòti nan mache. O, kòmè Chimène! Ou antre ta wi jodi a! Ou pase bon jounen? Ou fè bon lavant? Non sè m nan. Depi sizè dimaten m anba lavil. M vann pou kenz pyaz sèlman. E ou menm, ou pa desann lavil jodi a? Non, m rete travay nan jaden an. Lè solèy la fin leve, m ale larivyè pou lave rad timoun yo. Demen, y ap bezwen rad pwòp pou y al legliz. Kote yo ye? M pa tande bri yo menm. Y ap mennen bèt nan dlo. Bon, m p ap mize non. N a wè demen, apre lamès. Wi, n a wè demen, si Dye vle.